Bellini. Pekný večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Moje meno je Michal Albert a máme tu reláciu v prvej línii. Je 2. september 2025. Školáčikovia sú už v škole a politici sú čoskoro už opäť v parlamentných tiež laviciach a budú rozhodovať aj o budúcnosti Slovenska. A budeme sa dnes rozprávať aj o tých aktuálnych problémoch Slovenska, ale aj sveta, tie aktuálne veci, ktoré vychádzajú každodenne na povrch, pretože napriek tomu, že sme tu mali uhorkovú sezónu, tak sa diali veci aj vtedy. Budeme sa dnes rozprávať s podpredsedničkou Slovenskej národnej strany a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky, pani Dagmar Kramplovou. Dobrý večer. Dobrý večer prajem všetkým. Tak tešíte sa do tých lavíc parlamentných už po tej dovolenkovej sezóne? E, poviem pravdu, že aj áno, lebo si myslím, že teda, že už je naozaj na čase e, začať dávať mnohé veci tak, ako priamo v parlamente e, do poriadku, aj keď e, síce uhorková sezóna sa mohla zdať, ale teda samozrejme, že my ako politici sme tú prestávku ako nemali, však teda bolo to vidieť, že e, naozaj to leto bolo nielen horúce, čo sa týka slníčka, ale aj bolo dosť bohaté na tieto politické uh, aktuality a veci. Prekvapila kauza influencerí, k nej sa o chvíľu dostaneme. Ešte jedna taká milá povinnosť, všetko najlepšie k narodení nám vám želáme, pretože nedávno ste ich mali. Tak... Ďakujem veľmi pekne, je to od vás milé, ste pozorní. A môžu sa pridať aj poslucháči, nielen s venovaním eh, k narodeninám, ale aj s nejakou aktuálnou otázkou alebo s nejakým aktuálnym postrehom. Ak nás počúvate naživo, tak môžete písať na adresu známu studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne na stránke Slobodného vysielača je zelené tlačidlo otázka do štúdia, to vás tiež nasmeruje na otázku k dnešnej hostke a môžete aj telefonovať na Bratislav, do eh, Bratislavského štúdia na číslo 0951 381 485 385. Tak začneme možno tou kauzou influencery, ako, ako ste to možno taký prvý taký šok, aký bol prvý šok, keď ste sa o tomto dozvedeli a čo to celkovo hovorí o budúcnosti Slovenska? Tak poviem pravdu, že na jednej strane to bol šok, na druhej strane to nebolo žiadne prekvapenie, lebo my ako Slovenská národná strana a ja osobne mnohokrát som upozorňovala na to, že práve tieto progresívno-liberálne uh, sily uh, sú financované zo zahraničia, uh, že sú to ľudia, ktorí nezastávajú a nikdy nezastávali uh, naše záujmy, záujmy Slovenskej republiky, ale záujmy uh, iných cudzích mocností. A to, či už to bola americká ambasáda, alebo teda priamo uh, E, z kongresu Spojených štátov amerických. Teraz vidíme teda, že aj e, Británia, hoci také tušenia a také informácie nejaké prebleskovali, ale teda už e, je to potvrdené, je to známe a myslím si, že naše orgány by sa mali týmto zaoberať a že mali by sme sa zaoberať týmto veľmi vážne aj my ako politici, lebo E, to v každom prípade oslabuje e, veľmi náš štát a e, toto by si mali uvedomiť aj trochu naši voliči, že to nie je len taká nejaká informácia, ktorá prešla éterom, že tu nám boli nejakí influenceri financovaní zo zahraničia, ale že naozaj tento štát je ohrozený týmito aktivitami. Takže mali by zvažovať e, a prosím ich o to a určite ešte dnes to niekoľkokrát zdôrazní, možno aj na iných príkladoch, e, komu ten hlas e, vo voľbách odovzdajú, e, a kto skutočne hájí záujmy Slovenskej republiky. Spomínali ste, že aj politici by sa tým mali zaujímať, zaoberať a určite viacerých poslucháčov zaujíma aj to, že akým spôsobom sa tým budete zaoberať, pretože len urobiť nejakú rozpravu o tom v parlamente a pohádať sa o tom s opozíciou, to asi až tak nestačí. A podotázka k tomu je vlastne, že tá konsolidácia prebieha a mnohí by si vedeli predstaviť, že prečo aj tie rôzne mimovládky, ktoré sú politického charakteru, nechce tu niekto siahať určite mimovládkam, ktoré pomáhajú ľuďom a robia rôzne aktivity napríklad pre deti, ale takéto vyslovene politické mimovládky, ktoré tiež berú nemalé peniaze od štátu, či by sa aj oni nemali viacej podielať na tej konsolidácii, pretože tam sa dá tiež veľa ušetriť. Čo by sa s týmto celkovo dalo urobiť možno aj vo vzťahu k tej konsolidácii? Dobre, takže toto bolo ako viacej otázok teraz naraz. Skúsim ísť po poradí. Čo sa týka, akože, no, ako by sme sa mali zaoberať, čo sa týka tohoto financovania zo zahraničia. Určite nie len nejakými politickými vyhláseniami, ale myslím si, že by sme mali hľadať spôsob, akým to zakotvíme do zákonov, ktoré by tak postihovali e, takéto spôsoby e, a práve tie politické strany, ktoré sú takýmto spôsobom zvýhodňované oproti tým ostatným stranám, e, že by sa im to neoplatilo. Takže určite, určite myslím si, že mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako to riešiť. E, to v podstate sa týka aj mimovládnych organizácií a tu na by som chcela povedať, že som bola jednou z predkladateľov predkladateľiek zákona o mimovládnych organizáciách a v podstate o tom, e, aby nemohli byť financované zo zahraničia, čo teda bohužiaľ nám ako Slovenskej národnej strane sa e, presne tento cieľ e, nepodaril a jedna nám do toho veľmi zasahovala Európska únia a druhá vec je, že nie sme sami v koalícii, máme koaličných partnerov, takže sme museli niektoré veci e, prispôsobovať, ale e, poviem, že nakoniec som rada, že sa prijal zákon aspoň v tej podobe, v ktorej je prijatý. Um, Možno, že ľudia nevedia, že e, sme týmto zákonom aj e, posilnili zákon o slobodnom prístupe k informáciám, takže aj tie mimovládky, ktoré poberajú e, finančné prostriedky z verejných zdrojov, myslím, že je to, ak majú v úhrne za rok e, príjem 5000 eur z týchto verejných zdrojov, sú povinné poskytnúť informáciu, na čo ich použili. Takže toto práve e, opozičné strany na, napadli na ústavnom e, súde. Veľmi sa im nepáči, aby sme všetci videli, kto ich financuje a vlastne koho záujmy aj e, zastupujú. E, tak pokiaľ ešte ústavný súd nerozhodol, ale teda ja dúfam, že nám to nezruší, e, tak odporúčam ľuďom, ktorých to zaujíma, aby sa obratili, aby sa pýtali a verím, že aj tento zákon teda napomôže transparentnosti toho verejného priestoru. Potom ešte bola nejaká otázka že by konsolidácie. Konsolidácia, aby aj oni prispeli nejak, uh, aby sa znížila možno tá čiastka, ktorá im Veľmi ide. ma mrzí, veľmi ma mrzí, že ešte stále sa z našich verejných zdrojov dostávajú značné prostriedky uh, práve týmto politickým mimovládkam. Uh, nie je to, nie je to e, v poriadku. E, naši ministri, ktorí sú za Slovenskú národnú stranu, či už je to pán minister Taraba alebo pani ministerka Šimkovičová, ako myslím si, že obmedzili absolútne E, tieto zdroje a tieto zdroje sa vynakladajú e, pre tie mimovládne organizácie, ktoré práve pôsobia či v životnom prostredí, ale skutočne sa o neho starajú nielen, že pozorujú celý rok sisla, dostávali za to nehorazné peniaze, ktoré potom využívali e, práve oproti svojim politickým oponentom. Takisto v kultúre alebo na sociálne programy, na tieto. Čiže tieto prostriedky, ktoré sú určené na pomoc mimovládnym organizáciám e, od našich ministrov plynu tam, e, kam majú. E, stalo sa, dostalo sa do Eteru aj to, že ešte áno z fondu, myslím, že na podporu umenia, alebo teda z niektorého z týchto fondov, e, niektorá takáto mimovládka, e, dostala, nebola to politická mimovládka, myslím, že to bola mimovládka zaoberajúce sa e, agendou LGBTI, dostala peniaze, lenže to si zasa povedzme, že to boli veci, ktoré boli schválené ešte pred nástupom, e, alebo teda ešte pred účinnosťou e, zákonov, ktorí to mohli ovplyvniť a tam ministerka nemohla urobiť nič, ale teda už od účinnosti nových zákonov zákonov. Myslím si, že sme to celkom pekne očistili, ale teda samozrejme budeme v tom pokračovať. Veľmi horúcou témou e, počas toho leta bola aj tá analýza pána doktora Kotlára, ktorý je vlastne vašim kolegom poslaneckým a ktorý je vládnym splnomocnencom pre prešetrenie manažovania pandémie COVID-19 bol kritizovaný hlavne teda zo strany hlas, že nevenuje sa až tak tomu, čomu by sa mal venovať a že rieši skôr e, nejakú tú otázku tých vakcín a jej bezpečnosti alebo ich bezpečnosti. Doktorka Peková e, dala vedecký, vedecký posudok, lebo oni všetci teraz hovoria, že vedu treba rešpektovať, ale doktorka Peková je predsa tiež vedkyňou a ona dala s tou okruhlou pečiatkou a teda je trestne stíhateľná, ak dala nepravdivý údaj. Potom urobil sa taký alibistický trošku krok, že SAV to má tiež posúdiť, ale už jej nepovedali, že presne z tých istých šarží by to mali posúdiť, inak je to nepresný výsledok, lebo tak ak dali tie farmafirmy nejaké vzorky tejto sávke, tak už si, myslím si, osobne dali sakramenský pozor na to, aby tam boli dobré vzorky, aby to boli nejaké šarže, ktoré boli úplne v poriadku, čo sa týka tohto, že nebolo to presne vedecky e, dobre urobené, lebo mali vychádzať z tých istých vzoriek a ako informovala doktorka Peková, tak ju nikto nepožiadal o tie jej e, šarže, ktoré ona hodnotila. Teraz najnovšie už aj SAV zverejnila časť toho, toho svojho výskumu, má to výsť v nejakom recenzovanom časopise a časť je teda už by mala byť niekde vonku na verejnosti. Dnes akorát prenikli tie informácie. Čo si jednak celkovo o tomto myslíte a aké ďalšie kroky by sa podľa vás mali robiť? No, Vrátim sa do rokov 2000, nie, úplne na začiatku poviem poznámku. Myslím si, že do manažovania pandémie patrí aj táto časť, že aj to bolo je to management takisto, aj táto, táto zdravotná časť, táto lekárska časť. A teraz sa vrátim do rokov, teda od toho obdobia 2020-2023, ja som bola teda dosť aktívna, čo sa týka uh, vyjadrovania sa na verejnosti, protestov a teda viem o tom z vlastných skúseností, ako sme žiadali, ako sme stáli pred ešte vtedy RTVS, či to bol rozhlas alebo televízia a ľudia sa domáhali toho, aby e, mohli aj zástupcovia iných názorov vystúpiť v tomto verejnoprávne, tejto verejnoprávnej televízii, dožadovali sa toho, aby e, boli konfrontovaní s tým iným názorom. E, tí, ktorí e, pretlačali e, nám tieto všetky testovania a očkovania a lockdowny a m, ďalšie veci a aby sa mohli teda rozhodnúť rozhodnúť, e, že kde je asi tá pravda, čo asi teda by tí ľudia mali robiť, lebo ľudia boli veľmi zneistení, samozrejme tými každodennými e, vyhláseniami a zmenami, niekedy aj trikrát za deň. Takže ja si myslím, že teraz, keď máme tieto takéto posudky, takéto názory, eh, trochu rozporu, rozporné aj v rámci koalície. Myslím si, že tuto by naozaj eh, mali rozprávať odborníci a že to, čo žiadali ľudia vtedy, v, tom, v tých rokoch, by sa malo udiať teraz, že by sa mala zorganizovať možno nejaká vedecká konferencia, eh, ktorá by bola priamo snímaná, prenašaná slovenskou televíziou, slovenským rozhlasom a ďalšími médiami, kde by sa mohla by byť, a bolo by to veľmi žiaduce, aj medzinárodná, lebo už máme rôzne názory aj z iných štátov a aby sa tam e, títo ľudia na slušnej úrovni, ale pod dôkazmi a pod dohľadom ľudí, aby dokázali, aby e, tú svoju pravdu. Myslím si, že toto by bol veľmi dobrý začiatok, lebo takéto jednotlivé vystúpenia e, týchto aktérov e, nás nedovedú k tomu, čo chce aj pán doktor Kotlár, ktorý chce e, vlastne zistiť tú pravdu a chce tým e, všetkým pomôcť. Či už to boli ľudia, ktorí sa očkovali alebo neočkovali, tuto nikoho e, nikto neodsudzuje. E, žili sme pod veľkým strachom, ľudia boli zastrašovaní a takže e, ľudia sa chovali rôznym spôsobom a najhoršie to bolo, že naozaj tie informácie boli veľmi, veľmi neprístupné. No otázna je teraz, že už sa teda urobila teda zmena v STVR, už sa jednak aj zmenilo názov televízie, aby mohla byť nová generálna riaditeľka, tá už je. Pani Flašiková, a teraz otázka, že čo tomu bráni, aby sa urobila takáto konferencia aj vysielaná naživo? No, slovenská televízia to nemôže mať v žiadnom prípade na starosti. Ona by bola len ten, ktorá by bola účastníkom toho, aby to, aby to prenašala. Tuto by to asi mal byť poverený možno niekto, ja neviem, z vlády alebo tak, e, kto by to mal zorganizovať takúto vedeckú konferenciu. A hovorím, že najlepšie by bolo s medzinárodnou účasťou a tam, či sú to už kolegovia e, pána doktora Kota, Kotlára e, zo Sávky, alebo teda e, pán doktor Kotlár a ďalší, hovorím aj z iných štátov, ktorí sa zaoberali a zaoberajú týmto výskumom, e, aby sa tie názory, tie dôkazy povedali a hlavne kvôli tomu, aby sme skutočne vedeli ľudia, na čom sme nielen politicky, ale teda zdravotne, na čom, na čom sme. Už tá politika alebo dôsledky dôsledky toho všetkého, čo sa tu dialo, to už je zasa ako iná vec a to sa má riešiť tiež. Tak pán doktor Kotlar by niečo takéto mohol zorganizovať. Môžeme sa s ním o tom porozprávať, ale nie je to len na jeho vôli, určite nie a e, asi sa budeme baviť, ako čo s tým ďalej, ako to ďalej uchopiť. Možno má či pán premiér alebo pán doktor Kotler iný návrh, iný názor uvidíme. Ale ja to vidím ako cestu a myslím si, že by to bolo e, dobré riešenie. Poďme teraz odbočiť do zahraničnej politiky, pretože aj dnes sa udialo dôležité stretnutie pána premiéra Roberta Fica, ktorý aj teraz práve sa nachádza v Pekingu v Čínskej ľudovej republike. Dnes sa stretol uh, s prezidentom Ruskej federácie Vladimírom Putinom. Rozprávali sa nejakú hodinu. E, niektoré pasáže sa z toho aj dostali von na verejnosť. E, bolo to také pokojné stretnutie. Samozrejme zo strany médií aj opozície je kritizovaný, pretože nespomenul porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska, čo by podľa médií a opozície mal teda spraviť a že sa to nieslo v takom poklonkovačnom duchu. Oni tvrdia, ako ste by vnímali toto stretnutie a podotázka k tomu, nakoľko môže, môže možno aj toto stretnutie pomôcť e, k tomu dosiahnutiu mieru na Ukrajine? No, e, jedna poznámka. E, som presvedčená o tom, že Rusko neporušilo medzinárodné právo, Bezpečnostná rada OSN takéto niečo nevyslovila. A, takže toto, toto ani nemá čo asi pán premiér e, vyčítať. Ale on to už neraz hovoril mohol, ale či to, ja hovorím svoj názor. Uh, On má iný názor, ja, má, ja mám tento názor, eh, že Bezpečnostná rada OSN tento názor nevyslovila. Eh, áno, hlasovalo sa v plene OSN, ale o tomto musí rozhodnúť Bezpečnostná rada, nie plénum. Takže E, to je len taká poznámka. E, čo sa týka stretnutia pána premiéra Fica e, s prezidentom Putinom, <clears throat> tak Slovenská národná strana víta túto cestu do Číny a aj teda toto stretnutie, lebo sme toho názoru, že len diskusiou a spoluprácou sa dajú riešiť konflikty Konflikty sa určite nedajú riešiť bojom, lebo teda ako <clears throat> liberáli a progresívci, či už je to na Slovensku, alebo je to v Európskej únii a inde vo svete, bojujú za mier. Bojom určite nie, určite nie dodávkami zbrania. Tento názor Slovenská národná strana od prvopočiatku presadzovala, že zbraniami a dodávkami zbraní sa konflikt určite nevyrieši a nerieši. E, to, že pán premiér je v Číne, okrem toho, e, že si išiel uctiť pamiatku padlých e, v druhej svetovej vojne. Samozrejme má aj veľký hospodársky význam pre Slovenskú republiku, lebo povedzme si, že naozaj sa tam e, stretli <clears throat> predstavitelia štátov, ktorí tvoria 40 až 50 HDP, celosvetového HDP, čo nie je maličkosť. Prijali sa tam veľmi významné, e, veľmi významné E, dokumenty a rozhodnutia, ktoré sa síce priamo netýkajú Slovenskej republiky, ale Slovenská republika tým, že udržiava kontakt a nadvezuje kontakt s týmito štátmi, e, môže e, z tohoto len a len profitovať ja by som rada tu nás spomenula ako príklad Európske spoločenstvo pre uhlia a ocel, ktoré bolo po druhej svetovej vojne založené a e, schválené v roku, myslím, 1951. E, členskými štátmi, a to Francúzsko, Západné Nemecko, Luxembursko, Taliansko, Belgicko, Holandsko a pridružené štáty Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko. E, toto spoločenstvo ako predchodca Európskej únie e, bolo založené na tom, aby na Šumanovom pláne eh, hospodársky spolupracovať a eh, cieľom bolo že touto hospodárskou spoluprácou sa zabráni ďalšiemu vojenskému konfliktu. Lebo ľudia, ak spolu vedú dialog, ak spolu spolupracujú, tak nemajú záujem spolu bojovať. A dnes od tohto prvopočiatku tejto myšlienky sa Európska únia dostala do stavu, e, ktorá je militantná, ktorá chce zbrojiť, ktorá e, Slovensko aj Európsku úniu dostala do veľmi e, zlej podradnej e, situácie, kedy čakáme, čo nám nadiktujú z USA, kedy USA rozhodne, že bude vyrábať zbranie a zaplatíme ich my nemalými prostriedkami. Čiže namiesto toho, aby sme peniaze investovali do investícií a rozvíjali hospodárstvo, tak e, robíme e, veci, ktoré vedú len k nešťastiu a k utrpeniu. E, prečo je to tak? Európska únia je z väčšej časti tvorená liberálmi a progresívcami, čo je v podstate jedna krvná skupina a prvopočiatok vojny na Ukrajine alebo tejto tohto konfliktu, ktorý sa datuje do roku 2014, e, sa stal za vlády e, liberála Baracka Obamu a vtedy bol jeho viceprezidentom John Biden. Vtedy sa vlastne v tom roku 2014 aj e, prebehlo to e, v médiách, prebehlo to v slovenskom rozhlase 30. a 31. 12. v hotele Európa v Kieve e, stretli liberálni zástupcovia z USA Eh, na čele eh, s tedajšou ministerkou zahraničných vecí Medline Albrightovou. Vím, že tam boli spomínaní aj bratia Kličkovci. A tam vtedy bolo rozhodnuté o tom, o zmene smerovania Ukrajiny. Čo vlastne nakoniec nasledovalo, keďže sa to nedarilo, tak nasledovala majdanizácia a ďalšie teda veci, ktoré teda akože sú, uh, sú známe. Uh, tieto konflikty e, vlastne sa snažilo Rusko riešiť dialogom. A po nástupe Joea Bidena, liberála Joea Bidena, e, v roku 2022 vlastne ten svoj zámer dokončil, čiže vypukla, eh, vypukol vlastne tento ostrý konflikt, nakoľko sa, eh, vieme to dobre, ako nechcelo prísť dialogom eh, k nejakej dohode. Takže tento liberalizmus, ktorý nám sedí v Európskej únii, prináša celú Európsku úniu len do skazy a práve preto, ak chceme zmenu, musíme ju urobiť voľbami. Musíme obsadiť Európsku úniu inými ľuďmi a čo sa už vlastne dá sa povedať celkom v mnohých štátoch deje, že už tam prevládajú vlastne tie iné sily e, alebo teda naberajú na sile viac tie národné sily. No, sns kandidovala tiež do Európskeho parlamentu, tam vieme, že to nedopadlo pre sns slávne, ale poďme teraz e, k tej téme, ktorá e, súvisí aj s tým, čo som sa opýtal e, k tomu prispeniu k mieru, pretože teraz v lete nedávno prebehli aj tie stretnutia, ktoré zorganizoval Donald Trump, americký prezident, ktorý, hovoria teda mnohí, že sa snaží získať Nobelovú cenu za mier a aj preto sa snaží tieto, tieto rokovania organizovať. Najprv to bolo stretnutie na Aliaške, kde sa stretol s ruským prezidentom, Následne sa stretol potom so zástupcami Európskej únie, niektorých vybraných a bola tam aj predsednička Európskej komisie, aj šéf NATO a tam sa teda hlavne rozprávali o tých nejakých bezpečnostných zárukách pre euro, e, teda pre Ukrajinu. Rozprávali tam všelijaké také veci, že nejaké vojska by mali prísť, ktoré by kontrolovali potom ten mier a tak ďalej. Čo asi pravdepodobne zhatí celú tú cestu, lebo si neviem predstaviť, že by Putin súhlasil s tým, aby tam boli nejaké vojska prítomné. Ale ako vy hodnotíte jednak prvé stretnutie na Aliaške Trumpa s Putinom a potom následne toto stretnutie v Bielom dome? Je, no, poviem to takto. Je mi úplne jedno, či Donald Trump túži alebo netúži po nejakom ocenení. E, pokiaľ by jeho túžba e, doviedla tú cestu k mieru, tak ja mu ju veľmi, veľmi doprajem. Uh, no a teraz ako trochu inak, uh, veľmi oceňujem stretnutie prezidenta eh, Ruskej federácie a prezidenta USA a tieto rozhovory, lebo tak, ako som povedala, len dialogom uh, sa to vie urovnať. Uh, Všetko nasvedčuje tomu, e, že Donald Trump tieto svoje slova e, chce premietnúť aj do skutkov. E, dnes bol náš pán predseda vlády, ako oznámil, informovaný o, podrobne o záveroch, o rozhovoroch, ktoré mal pán prezident Putin s pánom prezidentom Trumpom s tým, že má nejaké odkazy pre prezidenta Zelenského. Takže pokiaľ tieto rozhovory pokračujú, e, vidím to nádejne a ako som povedala, ja mu tu to ocenenie za mier naozaj mu ho doprajem. Čím skôr to dovedieme e, k mieru, tým lepšie. Ešte ste tam spomenuli tie vojska. <clears throat> Už aj náš predseda, pán Danko, to veľmi často hneď od počiatku hovoril, že nakoniec to asi skončí takou nejakou zónou e, bezpečnostnou, kde pravdepodobne budú nejaké medzinárodné jednotky, ktoré budú teda e, kontrolovať dodržiavanie tých mierových e, dohôd, ktoré by nastali. Samozrejme, e, inak sa to nedá len po dohode zúčastnených strán, čiže ako Ruskej federácie, tak aj Ukrajiny. Určite to nebudú môcť byť žiadne jednotky štátov NATO to samozrejme na tomto vznikol ten konflikt, eh, že Ukrajina sa snažila eh, dostať sa do NATO, čo teda Ruská federácia z pochopiteľných dôvodov eh, nemohla v žiadnom prípade prijať, takže, takže asi tak. A čo sa týka toho stretnutia, o ktorom sa teda rozprávalo, už aj na tých stretnutiach v Bielom dome, respektíve e, na stretnutí na Aliaške, že ďalšie potom stretnutie má byť či už v trojici Trump, e, Putin a Zelensky, alebo ako sa neskôr Trump vyjadril, že najprv ako sami, aby sa stretli spolu Zelensky s Putinom a potom, že môže aj on teda. Vidíte to ako reálne, že sa v blízkej dobe takéto stretnutie uskutoční? nie, nie, nevidím to sam absolútne reálne, pokiaľ nebudú urobené na nižších úrovniach e, dohody, e, ktoré skutočne e, vedú už k tomu výsledku, alebo teda potvrdzujú ten výsledok, tak si myslím, že prezident Putin nemá dôvod sa stretávať e, s prezidentom Zelenským, ktorý aj povedzme si už dávno presluhuje a teda ten jeho mandát je aj sporný, nakoľko je opravnený podpisovať, nie je opravnený podpisovať. Ja to nechcem teraz tu nás pochybňovať nejakým spôsobom, ale myslím si, že e, každému to musí byť úplne jasné, že najprv musia byť urobené všetky tie dohody na nižšej úrovni, až potom sa úplne tí e, vrcholní štátnici spolu stretnú. Takže asi nie, bude to musieť ísť cez sprostredku sprostredkovateľov, ako je teda eh, aj prezident USA. A v podstate Zelenský sa z toho aj sám vyautoval, lebo prijal ten dekret, že sa nemôže stretnúť no, s Putinom. To je, to je tá ďalšia, musel by, sa, musel by sa vyškrtnúť, to by sa mu asi ťažko robilo. Takže tak, ale tu na ešte jedna dôležitá vec. Eh, ja musím zasa spomenúť tých ak, eh, liberálov a progresívcov a obsadenie Európskej únie, Európskeho parlamentu. Uh, neviem teda, ako, nakoľko sa to rozoberalo a bolo to uh, e, postrehnuté, uh, e, že Európsky parlament e, odhlasoval už pred nejakou dobou uh, Eh, to, že eh, štáty Európskej únie eh, by boli zbavené práva veta, čo sa týka obrannej politiky. Samozrejme, že tu ešte musí prísť k gratifikácii tohoto rozhodnutia, inak to nie je možné, pokiaľ budeme my vo vláde určite na Slovensku k ratifikácii ničoho takéhoto nepríde. A pokiaľ všetky štáty toto rozhodnutie Európskeho parlamentu, za ktoré hlasovali všetci poslanci eh, dnešnej opozície, eh, eh, teda opozície v slovenskom parlamente, či, sú, či je to progresívne Slovensko, alebo je to SAS. Samozrejme, k týmto progresívcom to nesmím zabudnúť a liberálom absolútne radím aj KDH, lebo ona to, tú politiku, čo robia, či v Európskom parlamente alebo v Národnom parlamente. To je jednoducho ruka v ruke s liberálmi a progresívcami, takže tu náko nie je v podstate o čom, ale však vlastne pokračujú v tradícii, lebo e, KDH vždy e, išlo vlastne s týmito liberálnymi stranami. E, nikdy nie so stranami národnými a sociálnymi. No, ale čo chcem povedať, že pokiaľ sme vo vláde, tak to ratifikovať nebudeme. Čiže tu na, je absolútny taký záujem Slovenskej národnej strany, pre ktorú je vždy prioritou ochraňovať národno štátne záujmy. To je proste pre nás principiálne. Môžeme zahlasovať za nejaké hlúposti, ktoré sa možno, že nebudú ľuďom páčiť, ale teda e, v rámci koalície ten gombik stlačíme, ale tu na principiálne Slovenská národná strana určite nikdy nič takéto nepodporí. Čiže tu na neprichádza do úvahy ani žiadna špekulácia a už by som to rada chcela vyvrátiť raz a navždy, že Slovenská národná strana rozbije túto vládu. Určite nie. A toto je jeden z najvážnejších dôvodov, prečo by sme to ani nemohli urobiť. V žiadnom prípade. No a z tohoto dôvodu je dôležité, aby si ľudia uvedomili, a znovu to poviem, čo už som povedala, či, budú, či by volili e, nás, alebo by volili akúkoľvek inú stranu tejto koalície, alebo iné e, strany, ktoré ochraňujú, skutočne ochraňujú štátne záujmy, je to v poriadku, pokiaľ sú schopné zložiť vládu. Ale nemôžu sa nám dostávať na tieto posty, či tu, alebo v Európskom parlamente tieto liberálno-progresívne sily, lebo to vedie k takýmto nebezpečným veciam. No a povedzme si, čo by sa stalo, ak by sme o právo veta prišli. Sme absolútne odsudení na to, čo tieto militaristické štáty rozhodnú už hovoria o tom, že treba posilniť východnú hranicu NATO že treba tam predsunuté jednotky urobiť nárazníkovú zónu. Kto tvorí východnú hranicu NATO? Je to Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko e, väčšinovo absolútne odmietajú niečo takéto. Polsko nevieme, či by sa zapojilo, nezapojilo. Chcelo by zbojovať e, s Ruskou federáciou. Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko určite nie. A ak by sme stratili právo veta, tak by sme to mohli dostať nariadením. Jednoducho príkazom boli by sme povinní, e, či by sme išli, nešli, proste viedlo by to určite ku konfliktu a toto v žiadnom prípade nemôžeme dopustiť. Tak ako Slovenská národná strana zabránila, e, aby bola prijatá obranná a, a bezpečnostná stratégia, kde bolo Rusko označené ako agresor alebo ako náš potenciálny nepriateľ, Slovenská národná strana v období, keď bola vo vláde v rokoch 2016-2020 eh, eh, toto nedovolila túto formuláciu, aby toto obsahovalo. Takisto sme zabranili, a to musím tu napovedať, že to bol práve Andrej Danko, on sám osobne, ktorý zabranil tomu, aby bola ratifikovaná dohoda o obranej spolupráci s USA lebo a vysvetlím, prečo to bol práve on a konkrétne on jedna osoba, lebo jedine predseda Národnej rady má kompetenciu zostavovať program a on odmietol tento bod zaradiť do programu rokovania Národnej rady. Takže táto zmluva nebola kvôli tomuto ratifikovaná a preto sa teraz nečudujme tých rôznych útokov, tých rôznych výsmechov, vymyslenín a neviem čoho všetkého sa znieslo na nášho predsedu. Nebolo to len také samoučelné. Bolo mnoho veci, ktorým sa Andrej Danko postavil a ja som rada, eh, že je predsedom Slovenskej národnej strany, že vedie túto stranu, lebo na takéto veci uh, treba mať veľmi silnú psychickú odolnosť. A Andrej Danko týmto útokom ako celkom dobre čeli. No ale niektoré tie útoky, lebo hovoríte, že niektoré boli také akože zinscenované, tak niektoré mali aj taký reálny základ, napríklad semafor. Taká oza, keď teda e, sa stretol s tým semaforom, keď sa možno tiež takto postavil, obrazne teraz žartovne hovorím semaforu, alebo teda semafor jemu, Myslím si, že to bolo úplne celé nafúknuté. Keby sa to stalo komukoľvek inému, tak by si to e, médiá absolútne nevšimli a dalo by sa povedať e, viacero prípadov, kde aj z terajších e, opozičných poslancov niektorí sa postretali so všeličím a mohli byť rôzne problémy. E, tu bola veľká polemika o tom, že či je to škodová udalosť alebo nie je. E, na prvý moment som to aj ja hodnotila, keď sa ma opýtali médiá, vôbec som nevedela, že sa niečo také stalo, ma s tým privítali a keď mi opísali situáciu, tak tiež som povedala z vlastnej skúsenosti, lebo ja som sa raz stretla s rampou, takže e, som to hodnotila ako škodovú udalosť, ale aby som tú moju kedysi dávno e, ozrejmila, že nie, nenabúrala som do rampy, ale bohužiaľ ako e, padla skôr ako mala a padla mi na auto. Zavolala som vtedy E, dopravnú policiu a dopravná policia za to, že som ich zavolala, že to bola len škodová udalosť, tak toto zhodnotili. Dostala som ešte pokutu, takže keď som počula o tom, že nejaké dopravné zariadenia a tak ďalej, tak som takisto ako to hodnotila ako škodovú udalosť, ktorú e, vyrieším s tým, e, koho majetok som poškodila. Takže vôbec to neberiem ako nejakú veľkú kauzu, skôr ako kauzu, ktorá bola zasa e, nejakým spôsobom veľmi vyrobená a teda celý národ sa na tom zabával, popričom teda sme sa mohli e, baviť o iných a vážnejších veciach. Áno, netreba zabúdať, že aj niektorí iní politici e, mali a oveľa vážnejšie veci, napríklad Daniel Lipšic, ktorý nielenže neskončil vo väzení, ako by iní smrteľníci za vraždu človeka skončili, aj keď z nedbanlivosti, ale skončili. Ale on je ešte aj teda bol teda e, špeciálnym prokurátorom a teraz je už e, na generálnej prokuratúre, vlastne trošku aj vďaka koalícii, pretože tam vám napríklad vyčíta doktor Harabin celej koalícii, že ste ho vlastne e, tým rozhodnutím tam zabetonovali na tej generálnej prokuratúre. Neviem, či chcete niečo krátko k tomu? No, e, osoba Daniela Lipšica na prokuratúre vôbec, či už bol na špeciálnej alebo teraz na generálnej prokuratúre, e, mi veľmi prekáža e, k tej jeho nehode, ja by som chcela zdôrazniť ešte jednu vec, e, nie len to, že teda tam došlo e, k smrteľnému úrazu, e, že zabil človeka, ale e, on klamal. On klamal o tom, e, celé, o, o tej celej udalosti a klamal až dovtedy, e, kým sa neobjavili kamerové záznamy. Takže takýto človek už len z tohoto princípu nemôže robiť prokurátora alebo vôbec Eh, vôbec takúto osobu. Eh, či sme ho zabetonovali, ja môžem veriť eh, pánovi Harabinovi, lebo doteraz sa nikdy nemilil, vyhral všetky súdne spory, takže ako nechcem spochybňovať jeho názor. Kolegovia, ktorí teda pripravili tieto návrhy na, na zrušenie špeciálnej prokuratúry, považovala som ich za dobré. Vôbec som neuvažovala o tom, že by mal prejsť na generálnu prokuratúru a teda, že Žilinka si ho tam bude chovať a toto mi teda ako celkom, celkom veľmi prekáža e, táto osoba. Keď sme pri Nemá tých, tam čo robiť. Keď sme pri tých nehodách, e, tak e, teraz je aktuálna veľká kauza, keď riaditeľ Slovenskej informačnej služby pán Gašpar mal teda tú nehodu, nezranil sa, neviem, či, teda určite nezomrel nikto, teda, ale, ale je to určitým zmyslom, v určitom zmysle slova dosť veľká kauza, lebo on je predsa len na čele tajnej služby a ak išiel cez obec stovkou, teraz nehodnotím to, že aké auto mal, alebo respektíve čo, kde bolo priznané, ale skôr ako to vnímate, že on nejakú takúto nehodu mal a že či prípadne by mal možno kvôli tomu, že išiel nejakou takou neprimeranou rýchlosťou cez obec, či by mal možno odstúpiť? No treba uh, vyšetriť túto nehodu Nemám ja o nej takéto bližšie informácie, neviem sa presne vyjadriť. Videla som len nejaké obrázky, ale skutočne nemám, nemám eh, bližšie informácie o tejto nehode, takže budem čakať, eh, kým sa vyšetri táto nehoda. Eh, čo sa stalo, prečo, ak išlo tak rýchlo, mm, z akého dôvodu išlo tak rýchlo, určite teda by mal niesť zodpovednosť, tak ako každý jeden občan čo sa týka odstúpenia z funkcie, neviem, či konal alebo robil niečo, čo sa týkalo výkonu jeho funkcie, alebo to nejakým spôsobom takýmto zasahuje. Takže k tomuto sa ešte nevyjadrim. Zatiaľ nevidím dôvod, aby teraz odstupoval z funkcie. Lebo napríklad treba uznať e, pánovi Lipšicovi, že ten sa okamžite prakticky po tej nehode vzdal postu poslanca Národnej rady. Takže vyvodil nejakým spôsobom tú politickú zodpovednosť? Viete čo, ale tak to, to absolútne neviem porovnávať a ani teda, ako to sa nie, nie, že neviem, to sa nedá porovnať. Tak, ako som pred chvíľou povedala, pán Lipšic tieto všetky kajúcnické veci, aj to odstúpenie z postu urobil až vtedy, keď ho usvedčili kamery. A to je veľmi veľký rozdiel. On zabil človeka, klamal a klamal až dovtedy, kým nebol usvedčený. Takže potom, ako sa očisťovať tým, že ja som morálny a odstúpil som z postu e, poslanca, alebo už neviem, z jakého postu to odstúpil, nepamätám si, myslím, že poslanca. Áno. Poslanca to ako absolútne ako nepripada do úvahy. To je presne tak, ako keď niekto e, niekoho zavraždím, zapichnem nožom, budem to zatlkať a keď ma súd usvedčí, tak potom ako sa ospravedlním rodine a budem za to, že som sa ospravedlnila rodine, e, očakávať, že ten sudca bude ku mne ako zmierlivejší a bude to považovať za polahčujúcu okolnosť. To proste to už ako určite nie. Toto by som vôbec neporovnávala. Inak teraz, keď bola tá kauza influenceri, ešte sa na ano. chvíľočku k tomu vrátime, tak opozícia hovorila neraz o tom, že ak, ak teda vláda chce hovoriť niečo o nejakej transparentnosti a niečo také, že skôr sa má pozrieť na prezidenta Pellegriniho, ktorý teda porušil nejaké pravidlá pri tej volebnej kampanii. S tým, že on to teda akože priznáva a zaplatí pokutu, teda strana hlas zaplatí pokutu, ale Napríklad aj pán doktor Harabín v tej našej ostatnej relácii podobný príklad, preto som si teraz na to spomenul, použil ako vy. On použil príklad, e, že e, niekto spácha nejaký, nejaký alebo teda niekto plánuje nejakú vraždu, nestihne ju spraviť, lebo v poslednej chvíli niekto vypichne ten nôž a tým pádom sa to akože nebude ďalej riešiť že musí sa to riešiť, lebo aj vražda v štádiu prípravy je teda vážny nejaký problém. No a on smeroval k tomu, že aj Pelegrini by sa mal riešiť a mal by sa, malo by sa vyzvať na jeho odstúpenie. Neviem, viem, viem teda, že pán predseda Danko mal s ním nejaké tie spory, posledne to bolo niečo ohľadne jeho platu, že má vysoký plat, ale možno v tejto veci neviem, či niečo budete robiť, asi, asi ani nie, lebo to naruší trošku tú stabilitu koalície, ale predsa len možno máte nejaký iný názor na to. Ale nepáči sa mi, že takýmto spôsobom uh, pán prezident Pelegrini porušil uh, zákon. Uh, tým pádom boli ostatní tí, ktorí kandidovali, boli nejakým spôsobom poškodení samozrejme, lebo teda mal, uh, mal výhodu. Uh, máme na to mechanizmy, ako sa takéto niečo rieši, takže bude určite riešený uh, týmto spôsobom. Mám taký pocit, že tam sa jednalo o nejakú sumu, neviem, 30 tisíc, alebo... Nepamätám si presne. Tiež si nepamätám, môžeme Neviem. to pozrieť, že o koľko prekročil? Mne sa zdá, že asi to bola nejaká, ale nie, nie som si úplne, nie som si úplne istá. Ale tu na, tu na je rozdiel s týmito influencermi e, zasa, že on tie financie nedostal zo zahraničia, dostal ich od svojej sestry a pol milióna. Áno, tuto Transparency International píše, že Pellegrini prekročil limit na kampaň o pol milióna eur. A teda hovoril to niekto v nejakej relácii. Ľuboš Kostelanský z mimovládky Transparency International. A Transparency pre mňa nie je veľmi dôveryhodná. mimovládka poviem, lebo podľa Transparency Ukrajina v vnímaní korupcie od roku 2014 výrazne pokročila podľa nich, že sa výrazne zlepšila že už nie je až tak negatívne, ako teda nastavená, čo sa týka korupcie, čo je škandalozne a vydalo túto informáciu Transparency. Čiže aj túto, akože neviem, ale ja nechcem obhajovať Pelegriniho. E, myslím si, že by mal byť riešený e, v zmysle zákona a pokiaľ je to takáto suma, e, ak by to teda bola pravda, tak je to naozaj, teda naozaj veľmi vážna vec neviem teda, ako keď tu bol pán Harabin, či sa nejako vyjadroval, či by, či by to malo aj e, vplyv na výsledky volieb, alebo vôbec ako voľby ako také, až e, takýto, takéto závažné porušenie tak áno, on, on si myslí, že to malo závažný vplyv, no ale to aj odporúčam. Ale aj... ja myslím ako na, no, na nielen, že výsledok, ako dopadli voľby, určite keď má niekto viacej financí, to je samozrejme, že je zvýhodnený, ale e, na e, voľby ako také, že či by mohli byť považované za platné, neplatné, alebo čo, že kam ďaleko by sme mohli, -huh. Mhm. mohli až prichádzať, lebo toto sú veľmi nepríjemné veci a myslím si, že, že toto teda ako by nemalo byť. E, v minulosti sa nám diali takéto prekračovania a to boli, pokiaľ si pamätám, práve strana e, Progresívne Slovensko, alebo teda ich teda takíto predchodcovia, aby som bola úplne, úplne presná, ktorí používali na takéto prekročenie to možné financovanie treťou stranou, čo už ako možné nie je, ale nemalo by to byť. Dáme si teraz e, prestávku a hneď po prestávke začneme už aj s niektorými otázkami poslucháčov. Máme otázku od poslucháča Františka napríklad, ktorých sa e, pýta aj na nejaké e, možné budúce predvolebné nejaké smerovanie, ale to potom prečítame bližšie. A vyzývam tiež, aby aj ďalší poslucháči písali zatiaľ cez prestávku svoje otázky našej dnešnej hostke, e, pani podpredsedničke Slovenskej národnej strany a tiež podpredsedničke výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pani Dagmar Kramplovej. Píšte svoje otázky na studio zavináč slobodnyvysielac.sk a po prestávke pokračujeme. santu trávu, som iba ovca, vravia, že preto narodil som sa, vtlkajú mi to, ja stále civím, ocitol som sa v demokracii. Je smutný náš malý štát, kde na miesto hlasu počuť iba ticho stát a krytých, čo pasú. Úspešne klamú, pod heslom vernám vláda ti bude justične verná. Každý je ticho, pri pive kričí a s týmto krajom je to už kde si, je smutný nám. vietor stojí, zafúkať na hlas sa asi bojí. Paránky z neba odletia na juh, husaciu kožu z nás oviec majú. Je smutný náš malý štát, je na miesto hlasu počuť iba ticho stát a krik tých, čo pasú. kto myslí, uteká tam, kde nechýba kyslík, kde nie sú vlci a sykot zmí, ako v tej našej demokracii. Je smutný náš malý štát, kde na miesto hlasu počuť iba ticho stát a krytých, čo pasú a všetci zmiznú Raz v jednej noci ostanú tu len ovce a vlci a nič. Pokračujeme, milí poslucháči, v relácii v prvej línii. Rozprávame sa s podpredsedničkou Slovenskej národnej strany a poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky pani Dagmar Kramplovou. Môžete samozrejme už aj telefonovať e, na číslo 0951 485 385 a svoje otázky posielať na studio zavinač slobodnyvysielac.sk prípadne využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia. Otázka slúbená od poslucháča Františka a pýta sa na nezhody rôzne akože v koalícii, respektíve trošku smeruje aj na tie nezhody, ktoré boli v rámci Slovenskej národnej strany, ktoré sa už nejakým spôsobom vyriešili, myslel tým pána Huliaka a tých ďalších, teda pána Ľuptáka a a Ševčíka, to sa už akože vyriešilo, ale pýta sa aj na to, že podľa tých prieskumov, e, ktorým samozrejme môžeme veriť, nemusíme veriť. Vieme, že mnohé prieskumy sa až tak nenaplnili. Ale podľa tých aktuálnych prieskumov má Slovenská národná strana pod 5% a poslucháč František sa pýta, ako vidíte teda najbližšie voľby a ako by ste to možno vy vyriešili. Možno smeruje aj k tomu m, mm, nejakému možnému spájaniu, aj keď vieme, že po tej skúsenosti, ktorá nastala v rámci SNS, už budú asi len členovia SNS na kandidátke, ale predsa len možno nejaká koalícia alebo niečo také, alebo, alebo vytvoriť nejaký subjekt, respektíve nie, že subjekt, ale prijať nejakých možno jednotlivcov do SNS, aby sa stali rovná aj členmi a mohli kandidovať, aby ste mohli opäť sa dostať do parlamentu, lebo ako spomína aj poslucháč, tak zatiaľ to vyzerá, že máte pod 5%. Vy osobne by ste to možno ako riešili. Nejakú možnú spoluprácu v budúcnosti s nejakými inými menšími napríklad stranami. A tak ja osobne to nemôžem riešiť. Toto je vec, ktorá, mus, ktorú musí vždy e, riešiť strana. Som teda u nás, e, ako je to tak, máme na to e, orgány a tieto diskusie sa samozrejme vedú. Je úplne legitimné to, že Eh, aj náš predseda, aj teda také nálady sú v Slovenskej národnej strane, že po týchto skúsenostiach, ktoré uh, máme eh, na kandidátke Slovenskej národnej strany, budú len členovia Slovenskej národnej strany. Uh, čo sa týka uh, toho možného scenára, že nejakých ľudí e, príjmeme do strany a pôjdu na kandidátku. No v podstate sa to už aj e, teraz e, deje. Uh, pán Michalko, ktorý teda nebol členom Slovenskej národnej strany, e, bol prijatý e, do strany a teda už funguje ako člen Slovenskej národnej strany a tá strana e, má aj e, nejaký dosah na tých ľudí, e, ktorých dala na tú kandidátku. Myslím dosah taký, že ten človek sa musí nejakým spôsobom aj nepoviem, že spovedať, ale musí zdôvodniť uh, svoje uh, kroky a svoje návrhy, svoje veci, musí sa rozprávať s ostatnou členskou základňou a koniec koncov uh, je aj zaviazaný plniť program Slovenskej národnej strany. To je veľmi dôležité. Uh, čo sa týka, ako ja sa teda, som sa nikdy nevyjadrila toho nášho uh, rozchodu uh, z Rodolfom Huliakom a teda e, s ďalšími dvomi e, jeho spolustraníkmi. E, tentokrát to urobím Eh, veľmi ma to mrzelo, lebo bolo to veľmi neočakávané. Eh, tento krok na mňa vyzovala, dozvedela som sa ho ja, aj teda ostatný pol hodinu pred tým eh, jeho vyhlásením. Takže je veľmi pochybné, čo bolo skutočne to, čo ich k tomu viedlo a veľmi pochybujem, že to boli tie vyhlásenia, ktoré teda on hovorila, stále ich nabalovala, menila, však už aj to, uh, už aj to o tom hovorí, že teda, že kde je vlastne ako uh, tá pravda. A to, čo sa nakoniec tak, eh, preto to hovorím, vo verejnosti ujalo, že však keď mu Danko slúbil toho ministra, tak ten Danko to mal dodržať tak tu na to chcem dať úplne na pravú mieru. Ja som bola pri tých všetkých rokovaniach a rozhovoroch a nikdy sa o takýchto funkciách nehovorilo, lebo keď sme išli do volieb, nevedeli sme, ako dopadneme, nevedeli sme, či budeme vo vlade a už, keď sme sa aj dostali a rokovali sme o budúcej koalícii, až tam v podstate sa vyrokovalo, ktoré budeme mať rezorty, čiže v predtým mu nemohlo byť nič takéto absolútne slúbené, to je nezmysel. Uh, Andrej Danko sa vyjadril, no samozrejme, keď sme mali rezort životného prostredia, tak sme Slovenská národná strana rozhodli, o tom sa hlasovalo v našich orgánoch, rozhodli, že budeme nominovať uh, pána Huliaka. Uh, ako to dopadlo, vieme, nie vinou Slovenskej národnej strany ani Andreja Danka. Uh, a tak Andrej Danko na jednej tlačovej konferencii, na ktorej som bola, keď sa teda oznamovalo, že teda on sa stiahol, nominovali sme uh, pána Tarabu, že on urobí všetko preto, aby Huliak raz bol ministrom. A ja to znovu zdôrazním, aby Huliak raz bol ministrom, lebo keď už v tom čase bol ministrom, keď sa udiala už tá situácia, kde začal Huliak pýtať ministra, e, aby sme my stiahli niektorého z našich ministrov, či to bol pán Taraba, či to bola je ministerka Šimkovičová, alebo teda to bol minister Kekety, nebol dôvod. A bolo by absolútne neseriózne ministrov, ktorí si riadne plnia svoju prácu, aby sme my vlastne len tak z ničoho nič ich stiahli voči ním a ďalej aj voči tej začatej práci, ktorá tam bola začatá, aby sme ju vlastne takýmto nejakým e, spôsobom zničili. To je jedna vec. Druhá vec, E, tá, ten slub bol myslený, lebo sme predpokladali, že v tejto partii pôjdeme normálne ďalej, budeme rozvíjať tieto národné sily, e, prípadne ešte nejaké priberieme. O tom sme sa neraz rozprávali, že akým spôsobom posilníme ešte e, tento náš blok a že teda ten Huliak sa tým ministrom stane. Lebo proste život to takto prináša. Nie si toto volebné obdobie ministrom, môžeš byť nasledujúce, alebo toto volebné obdobie si, ale nasledujúce, aj keď je e, tá istá koalícia, ale jednoducho sa nejak tie figurky e, kvôli istým politickým veciam vymenia. Takže toto som považovala za potrebné povedať, že nie, nie je to tak, že keď mu Danko slúbil, mal mu to splniť. To absolútne odmietam. Slúbil a bolo by to určite pri príležitosti, ktorá by sa naskytla vhodná, bolo by to splnené, ale toto nebola vhodná príležitosť a potom sme videli, čo sa vlastne celé dialo. Ďalej sa k tomu vyjadrovať nebudem už teda k jeho ambíciám a k jeho počínaniu e, čo sa týka ministra a poslednému rozhodnutiu ísť kritizovať vládu No inak, ale mm, mm, najnovšie kritizuje vládu dosť aj Andrej Danko. Aspoň v lete to tak často robil, že rôzne veci kritizoval. Napríklad ten tender na sanitky, ktorý bol teda na záchranky, ktorý bol teda zrušený a on aj navrhol, aby to boli štátne záchranky. Neviem, ako je, v akom je to teraz štádiu, že či SNS bude ďalej na tom trvať, či nejaké kroky aj reálne sa voči tomu spravia, aby to tak aj naozaj bolo tak nie je kritika ako kritika, si povedzme, lebo toto kritika, čo sa týka uh, záchranného zdravotného systému, bola veľmi opravnená a bola konštruktívna. Čiže to nie je niečo, že kritika pre kritiku nejaké politické body a, a nejaké rýchle, rýchle vyhlásenia a nie so zlým úmyslom, ale s úmyslom, aby proste zdravotníctvo, o ktorom uh, pán Danko uh, nie je Kuľas hovoril a hovoril o tom, aké veľké peniaze e, do zdravotníctva idú, že je to zle nastavené, e, že tie peniaze, ktoré mnohokrát sa strácajú tam, kde by sa nemali, by sa mali dostať práve k pacientovi. A e, práve k pacientom, ktorí potrebujú liečbu, potrebujú sa dostať e, e, k lekárovi, e, potrebujú lieky, ako mňa strašne mrzia, ja to celé roky rozprávam, že lieky, ktoré sú na závažné choroby a ktoré sú dostupné E, či v Českej republike alebo v Rakúskej republike, to sú hneď naši susedia, tak e, u nás majú pacienti problém sa k ním dostať. U nás to musí schvalovať nejaký úradník, ktorý toho človeka ani nepozná, trvá to nesmierne dlho a tak ďalej. Toto sú problémy, ktoré nás trápia a ktoré si myslíme, že tuto by mali ísť tie peniaze, že sem by sa mali smerovať a že to zdravotníctvo treba nastaviť nejakým iným spôsobom a čo čo sa týka tohoto záchranného systému, e, sme presvedčení o tom, že by mal byť štátny. Ja, som, ja by som bola aj za to, aby bola jedna štátna zdravotná poisťovňa, ale ja som celkom dosť tak nastavená, že aj strategické podniky by mali byť v rukách štátu a strašne som nahnevaná e, na, na to, že tieto strategické podniky sa nám vymkli z rúk, e, že Dzurindovská partia sa sa k ní dostala a bolo to práve v období, keď bohužiaľ Mečiar nedokázal zložiť vládu, lebo sme mu chýbali ako Slovenská národná strana. E, tá Slovenská národná strana ten význam na tejto politickej scéne má veľmi veľký, lebo vždy vtedy, keď nebola vo vláde, alebo teda keď sa nedostala do parlamentu, tak či to bol Mečiar, či to bol Fico, nebol, nedokázali zložiť vládu a nastali zlé veci. Tak ako to bolo za Zurindu, e, tieto a rozkradnutie štátu, tak to bolo vlastne v týchto rokoch 2020-2023, e, ktorý sme teda e, toto obdobie zažili a e, dovolím si tvrdiť, že to je obdobie, ktoré je bolo v rozpore s ústavou protiústavné tieto veci, ktoré sa e, tu nadiali a že teda e, asi týmto by sme sa mali aj politicky zaoberať, keďže nám e, to trestnoprávne ohodnotenie tohoto obdobia ako veľmi, veľmi chýba. Teda ja už chcem veriť tomu, e, že aj naši vyšetrovatelia prídu k nejakým e, záverom, nakoľko dostali podklady od Najvyššieho kontrolného úradu. Nerozumiem tomu, prečo to tak dlho trvá a určite sa budem aspoň dotazovať e, generálneho prokurátora, keď mi nemôžu povedať z vyšetrovacích spisov nič, že či sa aspoň nejaké úkony robia. Aspoň nich mi povie, či sa urobili už nejaké úkony. Tak som zvedavá, či sa to dozviem. Ešte predsa len jedna otázka v súvislosti s tou otázkou od Františka, že Síce sa to nebude asi dať spraviť tak, ako to bolo v tých ostatných voľbách, že nejaké osobnosti išli na vašej kandidátke, ale bola by teoreticky možná aj opačná spolupráca, že napríklad to len teraz akože vymýšľam, ale že ak sns by uznala, že na základe tých prieskumov nemá šancu vstúpiť do parlamentu, respektíve aj podľa nejakých vlastných prieskumov by sa vám to potvrdzovalo, že či možno by bola taká možnosť, že nejakí ľudia z SNS by išli na kandidátke inej strany. Ja neviem, poviem príklad Republika, ktorá má šancu sa tam dostať. Lebo potom to mnohí aj poslucháči neraz volajú, že prečo sa všetci rozbíjate, prečo sa radšej nespájate. Tak eh, pokiaľ viem, predseda Danko, ten eh, rozpráva s predsedom republiky pánom Uhrikom, takže akože tam nejaké tieto kontakty, kontakty sú. Ja som nikdy nemala problém s nimi e, diskutovať. E, dokonca, keď organizovali protest, e, to bolo e, 2. decembra 2020 pred e, prezidentským palácom, e, vystupovala, bola som tam pozvaná, nemala som problém prísť a vystúpiť ako na tom ich e, proteste. Takže akože tuto tie kontakty nejaké sú a diskusie sú, scenáre sú, e, rôzne dnes je veľmi predčasné hovoriť o tom. Ale čo si dovolím povedať, poviem toľko, akýkoľvek scenár by bol, nepripúšťame to dnes a že sa Slovenská národná strana nedostane do parlamentu, skutočne urobíme všetko preto. A práve pod tým tou hrozbou e, týchto liberálov a hlavne progresívcov, čo som už spomínala. E, e, to sú naozaj e, veľmi vážne veci, veci ohrozujúce e, Slovenskú republiku, ktoré by mohli nastať v prípade ich vládnutie, takže my máme povinnosť urobiť všetko preto, aby sme sa do toho parlamentu dostali. Ale dovolím si teraz vylúčiť to, že by Slovenská národná strana ako strana nekandidovala kandidovala. Je to strana, ktorá má 154-ročnú tradíciu, bola založená v roku 1871. Ja som zakladajúcim členom znovu obnovenia Slovenskej národnej strany a číslo môjho preukazu bolo 27. Celý život som prežila v Slovenskej národnej strane a celý život, v podstate tých 35 rokov, e, sa stále zasadzujem e, za Slovákov, Slovenskej slovenský národ, e, za prosperitu, prosperitu. Prežila som ako aj dobré veci so Slovenskou národnou stranou, aj menej šťastné, ale neviem si predstaviť, že by táto strana samostatne nekandidovala, alebo teda ak by s niekým tak nie pod svojou značkou. Čiže to, to celkom dosť vylučujem. Poďme na iné témy, respektíve trošku možno sa to bude týkať aj toho nejakého politického marketingu, pretože pre vás e, ako národnú stranu samozrejme bude dôležité, aby ste napríklad možno chytali aj e, tie hlasy od, od strán, ktoré napríklad nie sú v parlamente, síce boli v parlamente, ale už nie sú a ktorí dlhodobo kritizovali napríklad to, keď sa e, dávky niekomu dávali bez ohľadu na to, že či sa ten človek snažil pracovať, nesnažil a teraz myslím konkrétne e, Kotlebovcov, ktorí toto dlhodobo kritizujú a majú na tom samozrejme postavený aj nejaký ten elektorát, že je tam stále ešte časť ľudí, ktorí akože mnohí prešli do republiky, ale aj oni majú stále nejaké tie hlasy a vy môžete a asi aj prirodzene chcete aj im odoberať, e, pretože je asi aj škoda, ak nejaké hlasy prepadnú a nedostanú sa do parlamentu a k tomu smerujem teraz to e, dlhou otázkou, že samozrejme naj teda to politické aj aj dobré, aj to zlé, ale aj to teda dobré často ide len na vrúb toho ministra, že keď niečo dosiahne, lebo on je ako keby hlavou celého toho rezortu alebo všetkých tých myšlienok týkajúcich sa rezortu a treba povedať, že vy ste e, okrem toho, že ste v Národnej rade Slovenskej republiky, tak pôsobíte aj vo výboroch a ste podpredsedničkou výboru Národnej rady pre sociálne veci, takže Určite ste e, blízko komunikovali a komunikujete aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a e, spolupracujete na rôznych veciach. A teraz najnovšie už prišiel do platnosti ten zákon, e, že práca miesto práca na mesto dávok, tak skúste niečo o tom, že nakoľko ste možno vy prispeli nejakými pozmeňovakmi k tomu, respektíve nejakými nápadmi a nakoľko to možno vidíte ako aj nejakú takú snahu, ako som spomínal, odoberať nejakých tých voličov, ktorí budú hlasovať alebo chceli by hlasovať tak, ako by hlasovali, ale nedostanú sa do parlamentu, že možno toto bude tiež, e, ne, budú tiež nejaké ryby v pomyselnom tom rybníku, ktoré by ste chceli loviť a možno aj toto, tento krok môže k tomu prispieť. Uh. Slovenská republika sa veľmi dlho vlastne borí s tým, e, že jej štedrý sociálny systém, ako bol často využívania, povedzme aj špekulantmi, e, zneužívania, alebo teda ľuďmi, ktorí si už aj ako odvykli pracovať a, a, a, a nevedia, ale zazaj e, povedzme, že sú poberatelia aj takí, ktorí by možno, že aj chceli a nevedia sa zamestnať, Môžu to byť e, rôzni e, jednoduchí ľudia, ktorí e, potrebujú mať aj nejaké to vedenie, že inak si samostatne nevedia dať rady. A toto je práve ten zákon, ktorý prišiel, ktorý sme veľmi ocenili vo výbore pre sociálne veci a musím povedať, že tu som ako bola naozaj zrozená, alebo práve KDH, od koho by to e, človek čakal, e, že pristúpi e, k tomuto zákonu tak, že E, nie je diskriminačný, lebo oni ho nazvali diskriminačným a teda veľmi silno e, bojovali proti tomuto zákonu, e, aby ho pochopili opačne, že je to vlastne šanca, že je to šanca pre tých ľudí, ktorí si nevedia nájsť prácu, aby si tú prácu našli. Lebo aký je rozdiel? A toto bolo to, čo mňa veľmi zaujímalo, lebo teda boli také skúsenosti, nie moje, ale teda poznám ľudí, ktorí mali také skúsenosti, že boli na dávkach v nezamestnanosti alebo potom už na sociálnych dávkach a e, bola im ponúkaná práca neadekvátna neadekvátna, ktorá nebola adekvátna ani vzdelaniu, ale ani zdravotným problémom, ktoré, dajme tomu, tá osoba mala. Napriek tomu e, bola nutená, že ak tú prácu nezoberie, tak bude vyradená a tým pádom už ako nedostane na tú svoju obživu absolútne nič a tak ďalej. Čiže tu na toto je ten rozdiel, aby ľudia pochopili, že tu sa bude ponúkať adekvátna práca. Čiže adekvátna práca tomu konkrétnemu človeku. Dokonca ja som počula, na tom sa tak posmievali aj teda títo kolegovia e, z KDH, dali to tam taký príklad, že nejaký pán došiel a že teda on nemôže pracovať s lopatou, mal potvrdenie od lekára. No mňa to pobúrilo práve preto, že ja som takéto prípady ale skutočne osobne poznala, a viem, že tí ľudia, niektorí mali problémy s chrbticou a ja neviem, aké, že, že nemôžem predsa ja e, rozhodnúť o tom, e, či ten človek toho je schopný alebo nie je schopný a, a začať sa tomu ešte posmievať. Čiže takýmto spôsobom títo kolegovia z KDH e, pristupovali k tomuto zákonu. Na druhej strane je ten zákon veľmi dobrý práve na tých, ktorí chcú zneužívať a zneužívajú E, tento sociálny systém a pokiaľ sa teda im bude ponúknutá tá práca, budú sa jej vyhybať, áno, je to na ich zodpovednosti, ako a z čoho budú žiť. E, ja som ako žila ešte za socializmu a takýmto ľuďom sa hovorilo príživníci, e, išli do väzenia a tam teda museli pracovať, museli si zarobiť na to svoje ošatenie, aj na to svoje jedlo a mali platiť alimenty ešte aj na to takže myslím si, že toto by malo fungovať aj teraz. Ja netvrdím, že ich máme zatvárať, ale určite ľudí, ktorí sú zdraví, alebo ktorí aj teda majú nejako poškodené zdravie, ale ponúkne sa im adekvátna práca, ktorú sú schopní vykonávať, nie je dôvod, aby sme ich živili. Takže to som veľmi rada tomuto zákonu a teda som rada, že som práve v tomto E, výbore a sme sa takisto na to ako členovia e, výboru spolu podielali. Treba tiež povedať, e, ako ste aj pred chvíľou spomínali to meno Mikuláš Zurinda, tak niekto, teraz nepamätám, kto sa tak vyjadril, Robert Fico vlastne sa tak vyjadril, že keď sa Mikuláš Zurinda dozvie o tom, čo sa podarilo ako tejto vláde, takže ho môže, citujem, trafiť šľak, Ehm, naražal na to takouto polovtipnou formou, že Zurinda niekedy sľuboval dvojnásobné ja. platy a e, vám sa podarilo 3,5 násobne, teda e, vláde Roberta Fica, on to tak vyrátal, že 3,5 násobne už sú vďaka jeho vládam vyššie tieto ehm, minimálne mzdy. Uh, Takže ako možno toto hodnotíte tak krátko, že ako sa to zatiaľ podarilo a že kde by ste ešte chceli smerovať, čo sa týka tej minimálnej mzdy. Vieme, že pravicové vlády, keď budú, tak tie možno budú uvažovať takí radikálnejší pravičiari aj o zrušení minimálnej mzdy, lebo to považujú za e, bránenie rozvoja toho kapitalistu, ktorý by chcel niekoho zamestnať aj za menej ako minimálnu mzdu a pravdepodobne by to rád využíval, ale asi aj preto je dôležité, aby boli sociálne cítiace strany vo vláde, ktoré nedovolia nikdy minimálnu mzdu zrušiť. A ono by bolo asi podľa nich ako úplne najlepšie, ako keby chodili ľudia do práce a vôbec by za symbolické euro. Ani nechceli nič, ešte by mohli byť radi, že tam chodia, ale dobre, to, to je uh, len takto. No, my sme tu už ešte niekedy na začiatku spomenuli konsolidáciu. A toto je bremeno, e, ktoré sme e, naozaj zdedili a e, musím to teraz povedať, lebo progresívne Slovensko ako veľmi rado ako moralizuje a prichádza s nápadmi a návrhmi a e, rôznymi poučkami, ako by to možno oni robili lepšie, hoci nič konkrétne nepovedia, e, čo by robili, ale teda ako takýmto nejakým spôsobom a babráci, to je ich obľúbené slovo, už som povedala, že už by sa mohli niečo nové naučiť, už to je také otrepané, ale povedzme si, že oni majú svojho najlepšieho experta Odora, ekonomického experta, ktorý e, za 5 mesiacov e, urobil dlh cirka 3 miliardy eur. Išiel rýchlejším tempom ako Matovič s Hegerom dohromady. Čiže keby nám tento odor vládol ďalej, tak e, by sa ten dlh Slovenskej republiky vyšplhal. Už by sme boli určite e, skrachovaní a rozpredaný, e, neviem kam, alebo rozdaný. Asi by sme neexistovali. Pre porovnanie, keď končila vláda, ktoré sme boli my súčasťou, to bola vláda rokov 2016 2020 tak e, bol dlh, dlh, sme zadlžili krajinu 2,8 miliardy eur. E, Matovičová, Hegerová a Odorová vláda e, urobila dlh 24 miliard eur, o, čiže zvyšila ho myslím, že to vychádza nejakých 758 krát, alebo proste no, nehorazná suma. A ešte k tomu odorovi a k tomu, k tomu zadlženiu len 15% aby sme teda hovorili o tých pravicových vládach, len 15% z tých 3 miliard bolo na ľudí, na sociálne veci z tej celej čiastky. Čiže asi takto. Keby sme nemali tento dlh veľký, tak by sme... Čiže tento rok budeme, už minulý rok sme museli konsolidovať odorovú vládu a konsolidovať ju budeme aj tento rok. To máme tých 2, neviem koľko miliardy, to teraz vyjde, takže všetci občania toto vlastne splácame. Lenže ďalšia vec, ktorá tu na je a tá vlastne ide aj s tými mzdami, tieto peniaze nám chýbajú v investíciách, ktorý nám, ktoré nám naštartujú náš hrubý domáci produkt, ktorý nám môže potom dvíhať tieto mzdy a nie len minimálne. Čiže tu na občania to potom splácajú Eh, nielen dajme tomu v energiách a hoci tu nás sa snažíme ich zmierňovať a v rôznych iných veciach, lebo aj keď im nedáme, ne, aj keď sa nezvyšia dane, aj keď sa budú robiť eh, rôzne iné škrty, niekde to vždy všetci pocítime. Ale tu na to cítia v tom, že sa im nezvyšia príjmy v peňaženkách práve kvôli tomu, že nám tieto peniaze, ktoré musíme skonsolidovať, budú chýbať v peňaženkách všetkým. Nemôžeme ich dať do investícií a to je bohužiaľ veľmi zle. Ďalšia vec, ktorá je, je naša skvelá Európska únia e, s eurofondami a lebo musím povedať, že Slovenská republika bohužiaľ ona síce na papieri je zvrchovaný štát, ja som za tú zvrchovanosť veľmi e, silne bojovala, ale čím ďalej sme menej fakticky zvrchovaným štátom, lebo ani vláda, ani parlament pomaly už o ničom nerozhodujú bez toho, aby nám do toho nerozprávali úradníci, nikým nevolení úradníci z Európskej únie a samozrejme, že sa používa hneď zastrašovanie, pokiaľ ako niečo navrhneme, niečo vymyslíme, že ak teda neposluch, alebo ak neposluchneme, tak nedostanete e, peniaze, nedostanete eurofondy, nedostanete to, ale povedzme si, že aj tie eurofondy, to nie je niečo, čo nám oni dávajú z milosti. To je niečo, čo my sme tam dali do Európskej únie a čo tu na vyrobili zahraničné reťazce automobilky, ale svoje zisky zdaňujú vo svojich materských krajinách. Čiže my vlastne z toho, čo my e, odvádzame e, takýmto spôsobom do Európy západným štátom, sme stokrát e, tam dali a dostávame z toho len ohlodanú kosť v podobe týchto eurofondov a ďalších financií a tie nám v tých investíciách potom chýbajú. A keď nás sem príde taký ešte aj Zdechovský robiť no, no, no, tak to už akože je naozaj na pováženie. No a poďme ešte teda k tej konsolidácii, pretože mnoho ľudí, ktorí aj volili túto vládu alebo strany e, tvorené touto vládou, by viacej chceli, aby tú konsolidáciu znášali vysoko prosperujúce napríklad banky, aby sa viacej od nich žiadalo, lebo oni majú aj, mali aj teraz nejaký rekordný zisk, ktorý aj vyčíslil eh, pán minister vnútra, nejakých 500 miliard, e, teda 500 miliónov, obrovský proste zisk na, za nejaké obdobie, však tam mal status, alebo napríklad tie obchodné reťazce, aby sa viacej podielali, aj keď oni, oni tvrdia, že majú len 2% ako zisk, čo sa mnohým nechce veriť, lebo tie potraviny rastú a to sú obrovské obraty, ktoré len v jednej prevádzke, keď má nejaký obchodný dom obrat 70 tisíc eur, tak si vyrátajme, koľko je takýchto obchodných e, prevádzok a oni samozrejme tie potraviny s obrovskými maržami predávajú. Ja som počul taký príklad, že keď pekár vyrobí chlieb za euro, tak ten predajca ho predá za 4,50 alebo 4,30 nad 4 eurá proste. Takže to sú obrovské marže. Čo by ste s týmto chceli robiť? možno tlačiť na to, aby aj tieto sa viacej podielali na tej konsolidácii, respektíve čo sa týka konsolidácie, ako to teda vyzerá, lebo vieme, že sa tam ešte stále rokuje o tom. Najnovšie je spor ohľadne toho hazardu, pán Huliak by chcel, aby sa nezdaňoval viacej hazard, e, lebo by to mohlo vytlačiť hazard do tej ilegality a de facto by to potom nepomohlo tým hráčom alebo tým rodinám, ktoré sú postihnuté hráčstvom. Tak skúste ešte krátko na to, že ako by sa malo postupovať s tou konsolidáciou, respektíve ako to vidíte s, s tým bojom o ten hazard. No ja poviem pravdu, ako tiež čakám na to, na výsledky dohody. Nie som súčasťou e, týchto koaličných rokovaní, čo sa týka konsolidácie, ale môžem povedať, že tieto návrhy dávala Slovenská národná strana už veľmi dávno, čo sa týka zdaňovania bank, väčšieho, ďalšieho nejakého e, odvodu, e, čo sa týka bank. Možno, že si mnohí pamätajú aj zákon, ktorý Slovenská Slovenská národná strana eh, dala do parlamentu aj teda nakoniec bol schválený, eh, čo sa týka eh, zdaňovania väčšieho obchodných reťazcov, kde práve vtedy ako tým, že tieto obchodné reťazce, títo majiteľia, ako samozrejme, že oni na svoj marketing a tak majú nehorázne veľké peniaze, takže tam do tej reklamy proti Eh, nášmu predsedovi eh, išla ako veľmi silná negatívna reklama, kde eh, v televízii, ja si to pamätám, bola ako pokladnička blokuje a Andrej Danko tam kradne zlaté tehličky ako ľuďom z toho pásu pokladničného a tak, akože bolo to úplne nechutné a Európska komisia nakoniec mu ten e, zákon zrušila, alebo teda nám tento zákon zrušila, e, keďže sme nemali e, vtedy nejakým spôsobom zastane koaličných partnerov v tejto oblasti, tak Slovenská národná strana už sa do tohoto ďalej potom nepúšťala, ale sme vlastne nejakým spôsobom neopustili túto tému, takže ako áno, e, súhlasím, súhlasíme určite ako s takýmto A skúste ešte krátko k tomu hazardu, lebo musíme A čo sa, týka, čo sa týka hazardu, e, ja osobne som za to, aby hazard bol e, zdaňovaný vyššou sumou a určite rovnako ako kamenné prevádzky, tak aj online. E, nevidím dôvod, prečo by jeden mal byť viac a druhý menej, lebo mám taký pocit, že v tom prípade sa nahráva tomu druhému a tu na by som žiadne takéto protekcionárske rozhodnutia nerobila. Som za to, aby bol teda riadne zdanený.